บุ๊กทูหกสิบเอ็ดเอ็นัมปุลุสัตุลำดับเลขิตุงันนอมอร์อ u รุตเดือนแรกคือเดือนมกราคมูลันเปิดตามา adalah Januari เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ bulan kedua adalah Februari เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม bulan ketiga adalah Maret เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Bulan keempat adalah April. เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Bulan kelima adalah Mei. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Bulan keenam adalah Juni. หกเดือนคือครึ่งปี Enam bulan berarti setengah tahun. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม Januari Februari Maret เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน April Mei dan Juni เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Bulan ketujuh adalah Juli เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Bulan kedelapan adalah Agustus เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Bulan kesembilan adalah September เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Bulan ke-10 adalah Oktober เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Bulan ke-11 adalah November เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Bulan ke-12 adalah Desember สิบสองเดือนคือหนึ่งปี dua belas bulan adalah satu tahun กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli Agustus September ตุลาคมพฤศจิกายน และธันวาคม Oktober, November, dan Desember.